Və söhbət Abdullah İbni Səbə adlı və əsli yəhudi olan bir şəxs barədə idi. Və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, Nəinki bu rafizi firqəsi. Ümumiyyətlə, bütün bidət və zəlalət firqələri hamısı ilk öncə bir fikir olaraq başlayıb. İstər xavaric, istər murciyəlik, istər sufilik, istər şiyəlik. Hansı bir zəlalət və bidət firqəsinə baxırsınızsa, baxın. Bu firqələr birdən-birə ortaya çıxmayıb. Bu firqələrin əsli başlanğıcı bir fikir olaraq ortaya çıxıb. Və sonra bu fikir inkişaf edib və bu fikrin ətrafında insanlar toplanıb və bu fikrə yeni fikirlər əlavə edilib və zaman keçib və kitablar yazılıb və nəticədə bir neçə əsrdən sonra müsəlmanlar görüb ki, yeni bir firqə ortaya çıxıb. Və rafizilik də bu cür oldu. İlk öncə Abdullah ibn Səba adında əsli yəhudi olan bir şəxsin ortaya atdığı fikirlər ilə bu məhzəb ortaya çıxır. Və bunu bütün tarix kitabları Şiyə məzhəbinin bütün rical kitabları isbat edir. Və keçən dərsdə mən o kitablardan az bir qisminin adını qeyd elədim. Cild səhifələrinəcən dedim ki, haqqı axtarmaq istəyən şəxs üçün haqqı tapmaq biraz da asan olsun. Və bu birinci mərhələ idi. Abdullah ibn Səbanın ortaya atdığı bu fikir rafiziliyin ilk mərhələsi sayılır. Və təbii ki, o Əli ibn Abu Talibin radiyallahu anhunun zamanında yaşadığına görə Əli radiyallahu anhu bu fikirləri artıq eşidirdi. Bəzi insanların onun barəsində necə qulub etdiyini, həddi aşdığını bilirdi. Və hətta onun Abu Bakrdan və Ömərdən üstün olduğunu deyənləri eşidir və bunu inkar edirdi. Və bunu Kufə məscidinin minbərində dəfələrlə söyləmişdi. Və bütün tarix kitablarında bunu yazır. Ali radiyallahu dəfələrlə deyib ki, kim məni iki qardaşımdan Abu Bakır və Ömərdən əfsəl görsə, iftiraçıya uygulanan hədd cəzasını, iftira atana tətbiq edilən hədd cəzasını o şəxsə tətbiq edərəm. Mənim üzərinə iftira atdığına görə. Və xülasə, Ali radiyallahu anhu Abdullah ibn Səbanın dəstəsinin ölümünə hökm verir. Əmrləyir ki, onları yandırın. Və bu firqə İslamda ilk ortaya çıxan firqələrdəndir və rafizilərin firqələrindən sayılır. Rafizilərin, bu rafizi məzhəbinin, bu rafizi yolunun ilk mərhələsi və ilk firqəsi sayılır. Səbailər, İbn-i Səbaya tabi olan şəxslər. Və bu, bütün şiə kitablarında var şiyənin rical kitablarına müraciət etsəz, səbailər barədə kifayət qədər məlumat toplaya biləcəksiniz. Və Abdullah İbn Səbanın dəstəsinə ölüm hökmünü verir Ali radiyallahu anhu. Hətta əmrləyir ki, onları yandırın. Və bu fikir, bu xəbər İbn Abbasa çatanda İbn Abbas deyir ki, ya Ali, sən xəta eləyirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişəm ki, Allahın əzabı ilə əzab verməyin. Yəni, od ilə əzab verməyin, od ilə heç kəsi yandırmayın. Ona görə şəriətdə od ilə həd cəzası tətbiq eləmək yoxdur. Ya asılır, ya boynu vurulur və s. Yəni, Əli radiyallahu anhuya deyir ki, Ölüm hökmü haqqdır, amma boyunlarını vur. Odda yandırma. Və bu birinci mərhələ idi rafiziliyin. Və rafiziliyin ikinci mərhələsi Abdullah ibn Səbanın bu fikirlərinə aldanan tayfalar idi xüsusən Küfə, Bəsrə və Misir cəmaatı. Onlar hansılar ki, onun fitnəsinə uydular və gəlib Osman radiyallahu anhunu şəhid etdilər. Və sonra həmin şəxslər Nəhrəvanda Əlinin özünə qarşı vuruşdular. Bunlar həmin şəxslər idi, hansılar ki, İbn Səbaya aldanmışdılar. Və bunlar o şəxslər idilər ki, Osmanı qətl edilər. Və bunlar o şəxslər idilər ki, sonra Əlinin özünə qarşı vuruşdular. 12 mindən artıq dəstə ilə. Nəhrəvanda Əlinin ordusu ilə vuruşdular. İlk öncə Əlinin dəstəsində idilər. Və sonra təhkim hadisəsində Əliyə qarşı çıxdılar. O zaman ki, Əli və Muaviyyə arasında sülh müqaviləsi bağlanır və Ali tərəfdən Musa Əl-Əşəri və Muaviyyə tərəfindən Amr ibn As hakim təyin edilir radiyallahu anhuma Və belə qərarı alınır ki, bunlar nə bir hökm versələr, o hökmlə razılaşılsın. Və bu hadisədə Əlinin dəstəsindən 10 mindən artıq nəfər etirazını bildirir bu hadisəyə. Yəni Əli ilə Muaviyə arasında olan bu sülhə qarşı öz etirazlarını bildirirlər. Və deyirlər ki, inil hukm illə lillah. Hökm yalnız Allahındır. Və men lem yahkum bima enzelallah fe ulaika humul kafirun. Kim Allahın nazil etdiyi hökmlərdən başqası ilə hökm versə onlar kafirlərdir. Həm Əlini, həm Muaviyəni və hər iki dəstədə olan müsəlmanları təkfir edirlər. Kafir sayırlar. Və bu həmçinin ilk xavariclərin başlanğıc nöqtəsi olur. Və çox tarixçilər Hətta şiə müəlliflərinin özləri belə xavarisləri şiə firqələrindən sayırlar. Və əslində haqlıdırlar da. Çünki xavarislər ilk olaraq əlinin tərəfində idilər. Əlinin tərəfində idilərsə, ən azından lüğəvi mənada onun şiyələri idilər. Həmçinin bu məsələdə böyük bir fayda var. Bu hadisədə böyük bir fayda var ibrət götürmək istəyən şəxslər üçün. Bu hadisə dəlildir ki, Əli və Muaviyə arasında olan savaş açıq-aydın bir fitnə idi. Açıq-aydın fitnə. Və Muaviyə Əlidən Osmanın qatillərini tələb edirdi. Hansı ki, Abdullah ibn Səbayı aldanan Bəsrə, Misir və Küfə cəmatını. Osmanın qatillərini tələb edirdi. Yəni Muaviyə Əliyə beyət edirdi. Fəqət Muaviyənin xətası bu işi beyətdən sonraya buraxması idi. Deyirdi ki, cəzalandır, sonra beyət edim. Bu məsələdə haqsız idi. Amma haqlı olan tərəf Muaviyədə o idi ki, Muaviyə haqlı idi Osmanın qatillərini tələb etməkdə. Və onun bu tələbinin haqlı olmasını tarix sonra göstərdi. Necə? Əli radiyallahu anhunun özünün cəzalandırmadığı şəxslər sonradan Nəhrəvanda ona qarşı çıxdılar. Osmanı qətl edən, Osmanın qanına əllərini bulayan şəxslər sonradan əlinin özünə qarşı çıxdılar. Və təbii ki, Əli onları vaxtında cəzalandırsaydı, əlinin özünə qarşı çıxa bilməzdilər. Həmçinin bu hadisə göstərir ki, Əli və Muaviyə arasında olan savaş ortada olan bu səbai dəstəsinin fitnəsi idi. Sual verə bilərsən ki, sübutun nədir? Bax, sübutun budur. Sübutun budur ki, Bəs Əli ilə Muaviyə arasında sülh bağlananda bu təhkim hadisəsində Əlinin dəstəsində olan Misir, Küfə və Bəsrə cəmaatı niyə etiraz elədilər? Niyə bu sülhə razı olmadılar? Çünki bu şəxslərin özləri bu fitnəni, bu fitnə ocağını alışdıranlar idi. Və nəticə nə oldu? Nəticə o oldu ki, Əlinin özünü kafir saydılar və hətta əlini öldürdülər. Abdurrahman ibn Mulcam kim idi? Həmin əlinin vaxtı ilə dəstəsində olub, onun öz şiyəsindən olub, sonra ondan ayrılıb, ona qarşı vuruşan və nəhayətdə onu öldürən şəxs. Və bunlar əslində şiyəliyin ikinci bir mərhələsi idi. Həmçinin şiyəliyin fikir olaraq, tayfa olaraq ortaya çıxdığı əsas üçüncü mərhələ bu idi ki, küfə əhli, küfə əhli bu fikirlə məhşurlaşmışdı. Və ümumən küfə əhli rafizi məzhəbinin formalaşmasında böyük rol oynadı. Və küfə əhli daima özünü əhl-i beytin yanında göstərirdi. Daima özünü əhl-i beytin tərəfdarı kimi qələbə verirdi. Amma əslində tarixdə küfə əhlindən daha çox Allah Rasulunun əhl-i beytinə xəyanət edən ikinci bir tayfa tapılmayıb. Və bu küfə əhli şiyəliyin ilk mərhələlərindəndir. Küfə əhli rafiziliyin ilk tayfalarındandır. Və bu fikrin təməlini qoyan və İbn Səbaya tabi olan ilk tayfalardandır. Və bu fikri yayan və bu fikri məhşurlaşdıran və ortaya çıxaran, müdafiə edən, bu fikir üçün mübarizə aparan ilk şəxslərdən olub, küfə əhli. Və bunun isbatı elə tarixdir. Məsələn, onlar ilk öncə özlərini əlinin şiyəsi kimi göstərdilər və həqiqətdə də belə idilər. Və belə də görünürdülər. Hətta Ali radiyallahu anhu özü nəhkül bəlağada 70 və 71-ci səhifədə deyir ki, Ey kişiyə oxşayıb kişi olmayanlar, uşaq düşüncəli və qadın ağıllılar. Və təsəvvürləyin ki, Əli bu sözü küfə əhlinə deyir, öz şiyələrinə deyir. Deyir ki, ey kişiyə oxşayıb kişi olmayanlar, Əli radiyallahu anhu öz şiyələrini, yəni lüğəvi mənada olan şiyəliyin ilk mərhələsi sayılan bu küfə əhlini nakişə adlandırır. Və deyir ki, ey uşaq düşüncəli və qadın ağıllılar, Nəhcül Balağada 70 və 71-ci səhifələrə baxa bilərsiniz. Və bu barədə növbəti dəstlərdə geniş danışacağam. Əliyə xəyanət elədilər. همچنین امام حسنه امام حسن radiyallahu anhuya xəyanət edən kim oldu? Onun öz şiyələri, tərəfdarları, həmin küfə cəmatı. Görün, Həsən İbn Ali radiyallahu anhu bunlar barədə nə deyir? Deyir ki, and olsun, mən bu fikirdəyəm ki, Muaviyə mənim üçün bunlardan daha yaxşıdır. Bunlar deyirlər ki, mənim şiyələrimdilər. Özləri də mənim qətlimi istəyirlər ki, malıma sahib dursunlar. Allaha and olsun ki, Muaviyə mənim üçün daha xeyirlidir bunlardan. Məsələn, baxa bilərsiniz, Tabasinin Əl-İhticac kitabına 148-ci səhifəyə. Həmçinin həmin küfə cəmatıdır ki, imam Hüseynə xəyanət elədilər. Ona görə İmam Hüseyn küfəyə getmək istəyəndə qardaşı Muhammed ibn Hanafiyə, ibn Abbas, ibn Ömər, Abdullah ibn Zübeyr, Muhammed ibn Abu Bakır radiyallahu anhum Və digər şəxslər Hüseyni qoymurdular. Və deyirdilər ki, ey Hüseyin, səni kim çağırır? Küfəhli. Hansı ki, atana və qardaşına xəyanət etdilər və indi səni çağırırlar. Və həqiqət o şəxslərin dediyi kimi oldu. Və İmam Hüseyin aldandı. Aldandı. Heç bir fayda olmadı. Düzdür, islah istədi, amma ifsad oldu. Aldandı. Aldatdılar onu. Həmin küfə cəmatı. Məsələn, bəzən belə sual verirlər. İmam Hüseyni kim öldürdü? Cavab, şiyələr. Bu cavab çoxlarına qəribə gələ bilər. Amma tarixin ispat etdiyi açıq aydın cavabdır. Sual verirəm. İmam Hüseyni kim çağırdı? Cavab Küfə əhli. Sual Küfə əhli kim idi? Cavab Hüseynin şiyələri, yəni tərəfdarları. Sonra İmam Hüseyni Küfəyə çağırıb da ona xəyanət edən və ona qarşı vuruşan və onu öldürənlər kim oldu? Cavab, küfə əhli. Kim idi küfə əhli? İmam Hüseynin tərəfdarları. Ərəbcə deyək, yəni şiyələri. Rafizliyin ilk mərhələsində olan və bu fikri ortaya atan ilk şəxslər hansı ki özlərini əhl-i beytin tərəfdarı kimi göstərən bu xainlər daima əhl-i beyti xəyanət etməklə məşhurlaşıblar. Və tarix kitabları bunların xəyanətindən bəhs edən səhifələrlə doludur. Qara səhifələrlə. Və necə ki, həc vaxtı küfə cəmatından bir dəstə gəlib Abdullah ibn Ömərə sual verirlər ki, ehramda olan bir şəxs ağcıqanatı, bir milçəyi öldürsə, onun hökmü nədir? Abdullah ibn Ömər çox ibrətamiz və insanı dəhşətə salacaq bir cavab verir həmin küfə cəmatına. Deyir, Subhanallah, Peyğəmbərin nəvəsinin canına qıydız. Peyğəmbər nəvəsinin qanına əlvizi buladız. İndi gəlib məndən ağcıqanatın qanının hökmünü soruşursunuz. Və ya Umm Sələmə. O zaman ki, Hüseyin ibn Əlinin ölüm xəbəri Umm Sələməyə çatanda, Umm Sələmə başladı İraq əhlini lənətləməyə. Və dedi ki, Onlar, həmin küfə əhli, onu öldürdülər. Allah da onları öldürsün. Ona xəyanət etdilər. Onu allatdılar. Allah onlara lənət eləsin. Məsələn, Məcmua Zəvaiddə baxa bilərsiniz. 15145 nömrəli rəvayətə, həmçinin İmam Əhmədin Fədailü Səhabə kitabına ikinci cild 782-ci səhifəyə. Ona görə tarixçi Bəğdadi Əl-Fərq Beynəl-Firaq kitabında birinci cilddə 26-cı səhifədə deyir ki, Küfənin rafizləri aldatmaqda, xəyanətdə və paxıllıqda, kin-küdurətdə məhşurdular. Ona görə insanlar bu yaramaz sifətlərə misal çəkəndə onları misal çəkirlər və deyirlər ki, filan kəs küfəlidən betər paxıl adamdır və ya filan kəs küfəlidən də betər xəyanətkardır. Yəni bunlar bu rafiziliyin ilk təməlini qoyan bu küfə əhli tarixdə bu cür tanınıblar. Və İmam Hüseyndən sonra nə etdilər? İmam Hüseynin nəvəsi Zeydə, Zeyd ibn Aliyə xəyanət etdilər. Daima özlərini əhl-i beytin tərəfdarı göstərən bu şəxslər əhl-i beytə xəyanət etməklə məşhur olublar. Və bu xainlər bu şiyəliyin ilk təməlini qoyan şəxslərdir. Və əhl-i beyt daima bu fikirlərdən uzaq olublar. Həmçinin bu rafiziliyin sonraki mərhələlərindən biri də Muxtar ilə əlaqəlidir. Muxtar adında şəxs başlayır İmam Hüseynin intiqamını almağa. İmam Hüseyni radiyallahu anhunu qətlinə səbəb olan şəxsləri cəzalandırmağa və özünü əhl-i beytin tərəfdarı kimi göstərir və əhl-i beytin şiyəsi kimi tanınır. Amma çox qəribədir, bu muxtar özü ilk öncə küfə cəmatının içərisində İmam Hüseynə qarşı xəyanət edən şəxslərdən idi. Və sonra güya ki tövbə edir və tarixdə də tövbə edənlər dəstəsi kimi muxtarın dəstəsi məşhurlaşır. Və bu muxtar və onun dəstəsi İmam Səccadın imamlığına etiqad etmir. Muhammed ibn Hənəfiyyənin imamlığına etiqad edir. Əlini Fatimədən başqa olan Hənəfiyyə adlı xanımından olan övladıdır. Muhammed ibn Hənəfiyyə. Muxtar bunun imamlığına etiqad edir. Və sonra belə olur ki, hətta Muxtar özü peyğəmbərlik iddiasında olur və iddia edir ki, buna vəhy gəlir. Və ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah Minhacü's Sünnə əsərində deyir ki, bu şiyələr gecdi ki, bu cür pisliyirlər lənətləyirlər. Halbuki Yezid İmam Hüseynin intiqamını alan muxtardan daha şərəflidir. Ən azından ona görə ki, on, onun kimi peyğəmbərlik iddiasında olmayıb. Çünki muxtar peyğəmbərlik iddiasını etməklə dindən çıxdı. Həmçinin şiyəliyin mərhələlərindən biri də İmam Zeynul Abidinin oğlu Zeydlə əlaqəlidir. İmam Zeyd rahmehullah Kufada yaşayırdı və Abu Hanifənin dostlarından biri idi. Muhammed Bakirin qardaşıdır. Cəfər Sadiqin əmsi. Və yenə də küfə cəmatı Zeydi xilafətə qarşı xuruc etməyə xilafətə qarşı çıxmağa, ayaqlanmağa səsləyir və sonra İmam Zeydin özünə həmin öz şiyələri xəyanət edirlər və Zeydi tərk edirlər. Səbəb də o olur ki, İmam Zeyd Abu Bakrın, Ömərin, Osmanın xilafətini qəbul edir, öz qardaşı Muhammed Baqir kimi, atası Zeynul Abidin kimi onları sevir və bütün sahabələri sevir. Buna görə küfə şiyələri İmam Zeydi tərk edirlər. Xəyanət edirlər, tək qoyurlar və nəticədə İmam Zeyd şəhid olur. Rahmetullahi aleyh. Və yenə də onun öz şiyələri, öz tərəfdarları. Yəni, ümumiyyətlə, fikir verin. Əliyə, Hüseynə, Həsənə, Zeydə və digərlərinə. Xəyanət edənlər bunlar olur. Özlərini bunların tərəfdarları kimi göstərib, əksinə ona qarşı vuruşanlar. Və əslində tarixdə bu cür istifadə ediblər əhl-i beytdən daima. Əhl-i beytdən bu cür istifadə ediblər. Aldadıblar onları. Və bu bir qısa xülasə idi. Və bu şeyləri bilməkdə fayda var. Və bu şeyləri daha geniş öyrənmək istəyən demirəm əhl-i sünnətin kitablarına. Elə şiə müəlliflərinin yazdığı kitablara müraciət eləsə kifayət deyər. Məsələn, Kəşfin ricalına baxsan, Növbəxtinin Firaq-ı Şia kitabına baxsan, Abbas Qumminin Əl-Kuna vəl-Əlqab kitabına baxsan və digər kitablara baxsaz, müraciət eləsəz, bütün bu həqiqətlər sizin üçün aydın olar. Və bu dərs ilə kifayətlənmək istəyirəm və inşallah növbəti dərsdə Şiyə məzhəbinin üç mərhələsindən danışacağam. Şiyə məzhəbinin özlərinə imam saydıqları şəxslərin əshabından, həmçinin Şiyə məzhəbində ilk kitab yazan müəlliflərdən və bugünkü şiə alimlərindən. Və bu üç mərhələdən sonra inşallah Səqaleyn hədsi ilə əlaqəli Əhl-i Beyt mövzusuna davam edəcəyik. Doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.